Qədruxum hadisəsi əhlüsünə görə səhihdirmi? Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu deyib ki, mən kimin mövlasıyamsa, Əli onun mövlasıdır. Yəni bu nə dərəcədə düzdür? Çünki şiələr deyir ki, e, bu hədis dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi e, Əbbakr yox, Əli rəziyallahu xəlifə olmalı idi və bir neçə yəni üstünlük gətirirlər bu hadisə görə. Bu yəni bu barədə mövqeyimiz nədir bizim? Təbii ki, bu e, yəni e, sual biraz e, geniş cavab tələb eləyir. Qısa belə deyə bilərəm ki, bu hadisə yəni tarix kitablarında, hədis kitablarında mövcuddur. Və hadisə qısacası belə olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni e, vida həccində, çünki Allah Rəsulu ömründə 4 dəfə ümrə edib, bir dəfə həcc edib. Və həc etməmişəcən şəriətin demək olar ki, bütün əhkamları tətbiq edilmişdi. Cihad edilmişdi, namaz qılınırdı, oruç tutulurdu, zəkat verilirdi. Bir tək qalmışdı həc. Və həc də ediləndən sonra praktiki din tamamlandı. Və vəda həccində ayə nazil olur ki, "Əl-yevmə əkməltu lekum dinakum və atmamtu aleykum ni'meti və raditu lekum el-islamə dinə." Bu gün sizin dininizi kəmala yetirdim sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı seçdim. Yəni bu ayə ilə, bu ayənin bəyanı ilə din tamamlanır. Və Vəda həccindən sonra Allah Rasulu bəzi sahabələr ilə, o cümlədən Əhl-i də öz yanında Mədinəyə doğru yol alır və Xum və Qədürxum orada bir e, vadinin adıdır. Hansı ki, e, oradan səfər edib gedənlər həmin yerdə istirahət edirlər və artıq din tamamlanmışdı deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hər fürsətində öz əsabına nəsiyyət edirdi. Və burada dincələrkən, həmin qadurxum deyilən yerdə, o yerdə də başlayır e, sahabələrə öyüd nəsiyyət verməyə və bu ərəfədə orada bəzi sahabələr Rasul sallallahu aleyhi və səlləmlə, e, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə əlidən şikayət edirlər. Qədrxum hadisəsində o, o hadisədən qabaq peyğəmbərə Əli barəsində şikayət gəlir. O şikayətin də səbəbi e, uzundur və e, səhv etmirəmsə İmam Əhmədin Musnəd kitabında gəlir. İmam Əhmədin Musnəd kitabında gəlir. Deməli e, vəda həccindən qabaq Əli ilə bəzi qəbilələr arasında miras məsələsində bəzi inciliklər olur. Və orada bəzi qəbilələr Əli radiyallahu anhunun sözünü dinləmirlər, o zaman ki, Əli onları bəzi qənimətlərin, miras yox, daha doğrusu qənimət, bəzi qənimətlərin üzərinə gözətçi qoyarkən. Hə. Və onlar ilə Əli arasında mübahisə olur və onlar ə, e, bu məsələni Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə şikayət edirlər. Və o vaxtda Qədürxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəz edərkən Əli yanında olur. Əli yanında olur. Və əlini çağırır Və deyir ki, çünki o qeyd elədiyin hədisin cürbəcür ləfsləri var, rəvayət yolları var və o ləfslərdən birində belə gəlir ki, birinci sual verir ki, siz məni özünüzə dost bilirsiniz? Onlar deyirlər ki, bəli. Və sonram deyir ki, mən kimin dostuyamsa, Əli də onun dostudur. Və məsələ budur. Təbii ki, bu hədislə əlaqəli başqa ləfslər də var, hansı ki, rafislər tərəfindən uydurulan. Və bu, yəni e, əslində biraz geniş mövzudur. Fəqət məsələ ondadır ki, əgər Rasul sallallahu əleyhi və səlləm doğrudan da doğrudan da Qədirxumda bunların iddiasına görə Əli radiyallahu anhunun xəlifə olmasını elan etmişdisə, bunu nə üçün həcdə etmədi? Bunu nə üçün həcdə etmədi? Vəda həccində. Hansı ki, o vaxt bütün sahabələr onun ətrafında idi, bütün müsəlmanlar. Və bunlar iddia edirlər ki, güya Qədrxumda da çox adam olub. Yəni neçə minlərlə, hətta bəziləri deyir 100 min adam olub. Təbii ki, yalandır. La fərz edək ki, olub. Hətta bəziləri e, bəzi tarix, yəni bu da təbii uydurma tarixdir. Bəzi uydurma rəvayətlər gətirirlər ki, güya Allah Rəsulu əlini Qədrxumda xəlifə elan edir və xəlifə elan edəndən sonra Ömər ibn Xattab qalxır və əlini təbrik edir. Aydındır? Və burada sual ortaya çıxır ki, yaxşı, sizin iddiavıza görə 10 minlərin qabağında, 10 minlərlə insanların qabağında Əli xəlifə seçildi. 3 aydan sonra Rasul sallallahu aleyhi və sələm vəfat elədi. Hə? Və Əli xəlifə olmadı. Bu necə oldu? Yəni, tarixi oxuyan hər kəs bilir ki, Allah Rasulunun vəfatından sonra xilafət məsələsində nə Əli ibn Abu Talib, nə Əhl-i Beyt tərəfindən, nə də hər hansı bir sahabə tərəfindən qədurxum hadisəsi dəlil olaraq gətirilməyib. Yəni bir adam, bir adam dəlil gətirsin ki, Abu Bakır xəlifə seçilən vaxtı Əli gəldi və Abu Bakıra dedi ki, ya Abu Bakır və ey müsəlmanlar, Sizin qabağınızda qədrxumda Peyğəmbər məni xəlifə seçmədi. Yəni, belə bir şey olmuyor. Əgər olsaydı, Əli bunu deyərdi. Çünki siz deyirsiniz ki, bu 10 minlərlə adamın qabağında olub. Və ya həmin sahabələr bunu deyərdi. Deyərdilər ki, yəni biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından sonra ənsallar, mühacirlər Abu Bakra beyyət elədilər. Yəni, xəlifə kim olacaq deyə orada bəzi söz-söhbətlər gedir yaxşı bu söhbətlər niyə oldu? Əgər sənin iddiaba görə 10 minlərlə, demək olar ki, bütün sahabələr bilirdilər ki, 3 ay bundan qabaq Əli xəlifə seçilmişdi və Ömər ibn Xattab durub cəmaatın qabağında əlini təbrikləmişdi. Nə üçün bir adam çıxıb Ömərə demədi ki, Ömər, bəs axı sən özün mənə təbrik e, ə, əlini təbrikləmişdin. Və Əli nə üçün demədi ki, ay Ömər, axı sən məni qədrxumda 3 ay bundan qabaq təbrikləmişdin ki, mən xəlifə seçildim. Yəni aqil insan Hə? Heç vaxt bunu deyə bilməz. Nəinki Abu Bakır xəlifə seçiləndən sonra, hətta Ömər ibn Xattab özündən sonraki şura təyin edir. Şura təyin edəndə o şuranın içərisində Əli də olur, Osman da olur və nəticədə Osman xəlifə seçilir. Nə üçün həmin şurada Əli bu mövzunu qaldırmadı? Bu mövzunu qaldırmadı ki, Yəni bu şura niyə seçilib? Artıq Allah Rəsulü məni Qədrxumda xəlifə seçib. Yəni belə bir şey olsaydı, bu şeylər mütləq deyilərdi. Aydındırmı? Və tarixdə belə bir şey yoxdur. Nə Əli tərəfindən, nə Əhlibeyt tərəfindən, nə də hər hansı bir müsəlman tərəfindən Qədrxum hadisəsi xatırlansın və deyilsin ki, bu hadisəyə görə Əli xəlifə seçilmişdi və siz onun haqqını yemisiniz. Yəni, bu batil iddiadır və bidət əhlinin vəsfidir bu. Bəzi mutaşabih ayələri və hədisləri götürür və muhkəm olan məsələləri buraxır və o mutaşabih ayələr və hədislər üzərində oyun çıxarırlar. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.